บุ๊กทูยี่สิบสี่ดวาเดสตอีเจติรีการนัดหมายซาสตานัก คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะสิลิ li p พุสติโอโ p r พุสติลาอัลโตบุส ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ čekao čekala sam te pola sata คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะ nemaš mobitel kod sebe ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะ sljedeći put budi tačan ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ s l j e d e и i put uzmi taksi ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ s l j e d e и i put ponesi kišobran พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะ Сутра имам с l о б о д н о พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ Hoćemo li se sutra sastati? ขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ Žao mi je, sutra ne mogu. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะ Imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ ili imaš već dogovoren sastanak? ดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Predlažem da se nađemo za vikend. เราไปปิกนิกกันดีไหมคะ Hoćemo li na piknik? เราไปชายหาดกันดีไหมคะ Hoćemo li se odvesti do plaže? เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ Hoćemo li ići u planine? ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน Doći ću po tebe u biro. ดิฉันจะไปรับคุณที่บ้าน Doći ću po tebe kući ดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร doći ću po tebe na autobusku stanicu